Минатиот пат зборувавме за Саул, секјавате, значи, опфаќаме личности, ликови од Библијата, преку кои што може да се поучиме. А некои се негативни во поглед на послушноста, значи, зборуваме за послушноста, некои се негативни примери, некои позитивни, меѓутоа од сите нив можеме да се поучиме. Сите ни се дадени. Се што е запишено во Библијата за наша поука, нели? Испомнавме кога сме кај Саул, е само малку да повториме некои работи битни, дека неговата делумна послушност сушто значи што? Непослушност. иако добро тргнал, имал и дух свети. Господ дал дух свети. Да го води народот, кој што ете, запнал сака да има цар, па е ви цар. А, со не прашав Зоран Севорет, Се е уред? Добро. Што едно заборавивме, па затоа сега да, да се осигураме. Не, пренос мислам дека ја има, тоа околу камерата нешто беше прошлиот пат заборавено. А, значи, Саул добро тргна, му беше даден Дух Свети. Беше понизен на почетокот го величеше Господа која ќе се добиеше некоја битка. Но подоцна, со текот на времето, почна да се горде, почна да ги припишува заслугите на самиот себе. И знаеме, во една прилика, Господ преку Самуил ќе му каже силни зборови, кога тој се правдал затоа што не ги очистил до краја амаликиците, Господ му рекол, джабе се сите жртви, послушноста е многу повеќе од подрагоцена и поскапоцена од секоја жртва и покорност исто така. И му вели: непокорноста е како гревот на вражење. Иако овде гледаме споредба, значи сега да каже, споредува едноставно едно со друго, меѓутоа непокорноста и може да се <laughs> каже дека е вражење, во која смисла? ако покорниот и послушниот, послушниот го добива Духот Свети, сеќавате на дела 5.32, тогаш непокорниот и непослушниот може да добие сед, секаков друг дух, освен Светиот Дух. Така да може да биде нешто слично и како Валаам, вражалето, да кажем, или Симон, <laughs> од Новиот Завет, И затоа Саул го изгубил Духот Свети. Поради непокорност. Непослушност. Како трагично заврши. И вели таму самоволие, самоволието или тврдовглавоста на другиот превод е како како гревот на идолопоклонство. Пак споредно, меѓутоа ја ќе кажам дека ова уште појасно е. Тврдоглавост и самоволието е баш идолопоклонство, затоа што самиот себе си си идол, самиот себе си издигнуваш ти си најважен и нема друг. И оние зборови, прво Самуилова, Самуилова книга Прва Самуилова, ќе речев за малку послание, Прва книга Самуилова, 13 глава, Тринаести и 14 стих. Самој му вели, значи, на Саула, безумно постапи Ако ја запазеше заповета што ти ја даде Господ твојот Бог, ова е при првата проба, кога не дочекал да дојде Самуил да ја принесе жртвата, па сам принел, значи, безумно постапи. Ако ја запазеше заповета што ти ја даде Господ твојот Бог, Господ би го зацврстил твоето царство над Израел довек. А сега твоето царство нема да се одржи трајно. Господ си побара човек според своето срце, и го одреди за кнез на својот народ, зашто ти не го запази тоа што ти го заповеда Господ. Тука малку само еден мал дел околу Давид. Значи, мислам, да, ја веќе одговори фико сакам да кажам кој е тој според своето срце што го предал, мегуто сите знае, Не е тешко прашањето. Давид. Зошто Давид е наречен според Божието срце? Саул, Саул кога бил избран, да, Господ го избран, меѓутоа некако веројатно Господ како прв цар посакал да да им се допадне и на, затоа што народот нели барел цар, па да им се допадне и нив, па бил со крупна става, па повисок на главата, ците па убав, па па војсководец способен за, значи, онака како што човек може да избери да гледа, значи, како гледа човек, човек гледа на лице. Тоа е кај Давид, сега кога дошел Самуил <laughs> да помазува. <laughs> Никој од овие другиве браќа, сите кои од кои нели може били некој покупен, па отишел да го најде Давида, да, да го Давид воопшто не е наликувал на некој таков, ни, ни приближно не е бил како Саул сигурно. Но Господ гледа на срце. Зошто Давид е според неговото срце? А Саул не е. Не е бил. Можел да биде. Но не бил по негов мерак, да кажам така е. По неговото срце. Не е дека, знаете, Давид, кој станува збор за Давид, секојаш Давид не асоцира на прелюба, на убиство, па што па сега Давид па нешто посебно. Но, а, се кавате за Јоси кој зборува. Зашто се вели не само за Јоси, за многу цареви. И овој цар вика правеше како што правеше неговиот татко Давид. Во ништо не отстапуваше, ни лево, ни десно. Давид бил сепак нешто посебен иако човек со своји слабости. Видете ги зборовите од Патриаси и пророци на 674 страна македонски превод. Што било посебноста на Давид. Значи, која зборува за според своето срце. Не некој кој немал карактерни недостатоци. Давид не бил без карактерни недостатоци. Значи, не некој кој немал карактерни недостатоци, Току човек кој не се подпирал врз себе, ами само врз Бога, и дозволил да биде воден од неговиот дух. Саул му бил даден духот, меѓутоа не дозволил да биде понатаму воден од истиот дух. Па се кавате да минатиот па каква глупост ке направил, ке си го убиел заради својата царска чест, својот син. Јонатан. Човек кој, значи внимавајте, оној кој што се потпира, не се потпира врз себе, туку врз Бога, сал тоа не го правил, ико на почетокот да, подоста не, и дозволува да биде воден од неговиот дух и човек кој кога ќе сгреши, ова е многу битна карактеристика што имал Давид, кога ќе сгреши, ќе прими укор и ќе се поправи. Ето тоа бил посебен, посебен Давид. Бил поред, според Божито срце. Можеме ли ние да бидеме според неговото срце? Не е тешко, меѓутоа, ше е тешко, затоа што Некој од нас може би прима укор или не прима укор и ќе се поправи или па не се поправи. Да, да, се спом... да, да се сетиме на случајот со Саул пак. После првиот тест, кога не го дочекал Са... Самуила а, и сам принел жртва, Подосно, знаете што, каков е коментарот на Елен Вајд, дека не сакал да го види Самуил, откако бил укорен избегавал контакти со Самуил, со Божиот пророк. Че веќе Саул, значи, почнал да паја, а не па укор да прими. Значи, Давид е според Божето срце, затоа што не дека немал недостатоци, кој секој од нас човек, туку не се подпирал во себе, туку се подпирал во Бога и дозволува да биде воден на неговиот дух. И бил човек кој што ќе сгреши, тоа многу добро го знаеме, конкретно преку први 51-от и 32-от псалм, меѓутоа конкретно 51-от. Човек кој што сгрешил, и те како сгрешил, но се поправил, се покајал, примил укор и се поправил. И бил свесен што ќе се случи ако не се покаја и многу јасно го пише од ово 51 од псалм, тамо 10-11 стих, само се подсетиме, Боже, создай ми чисто срце, вели и постојан дух обнови во мене, не ме отфрло од Твојото лице и не одземај го Твојот дух, Твојот свети дух од мене, како што го одзеде од Саул, би додал. Знаел што значи да се сгреши, да се остане во греф, да не се покаеш, да не се вратиш ке Господа, да не примиш укор, туку тврдоголово да продолжиш по својот пат. Тоа значи губење на Духот Свети и одени по свој пат. И сега, денеска нема да зборуваме за Давид, туку за еден друг лик, малку назад ќе се вратиме, кој што, за кој што е кажано дека немаше пророк како него. Тоа е позитивна личност, која станува збор за послушноста. Ајде да читаме во второ законие, пета Мојсева 3.4.10. И кога веќе читаме во второ законие, веќе знаете за кој станува збор. 3.40, на самиот крај тамо од Мојсиевото петокнижие. 3.4.10 Не се појави веќе пророк во Израел еднаков на Мојсија. Господ го познаваше него лице во лице. Интересен извеште за Мојсија. Каква тесна заедница имал Мојсија. Разговарал често. Ова лице во лице не, не значи дека го гледал ликот на Бога. Знаеме ние какви ситуации, значи комуницирал со Бога преку облачниот стол, па преку огнот во капината, па знаеме на ситуација нели која му рекол да се склони да се сокрие во карпата, па да не кажам така му го видел само тилот <laughs> на Господа, а не. Меѓутоа имал тесна заедница со него. И исто во излез или 2 Мојсева 33:11. 2 Мојсева 33:11. Така Господ разговараше со Мојсија лице во лице, како што човек разговара со пријател. Како и Заврам што ја кажано беше Божи пријател, еви и Мојсија. Тесна, близка заедница. Сега која сме кај Мојсија, нема да читаме многу од Мојсијевите книги, само би кажал дека неговиот живот интересно е подален на три периоди, сите тоа го знаеме. И сите три, три периоди некако по 40 години. 40 <laughs> години во Египет кога мислил дека се може сам во првите 40 години. Па знаете, тамо на крајот, кога ете, решил дека сватил, смислил дека Господ треба со бунт, со воен удар, <laughs> или не знам што, со сила, со меч, со пушка, да го ослободи израелскиот народ од Египет, убил еден египетец. Па знаеме еве да се сетиме само на тоа, ама че ќе читаме во дел апостолски 7 глава, значи како тоа во својата проповед Стефан го кажува, од која што проповед и потоа и го каменувале. Значи Стефановата проповед во 7 глава дел апостолски, читаме 23 до 25. А кога наврши 40 години, му дојде на ум да ги посети своите браќа, синовите Израелеви. И кога виде како еден страда неправедно, го одбрани и го одмазди угнетуваниот, бивајќи го египтјаниот. Чи цело време гледал, трпел, знаел кој е и што е, и ете, да не кажем, пукнал филмот и направил што направил. И вика, мислејќи 25 стих, дека неговите браќа ќе разберат дека Бог преку неговата рака им дава избавување, но тие не разбраа па не требаше ни да разберат тоа, затоа што не беше планот Божи така да го изведе Божиот народ. Не разбра, Не беше времето. Нити пак тие беа спремни, меѓутоа и Мојси очигледно не беше спремен. Тоа се првите 40 години негови, за кои што малку подолу ќе спомнаме малку повеќе. Вториот период од неговиот живот, тој е пастир со овци во Мидијан. 40 години. 40 години биле потребни да се избрише се од Египетот. Од тоа образование, кое што го имал најврвното, и цивилно и воено таму вели Елен И да се смири, да стане понизен, да научи дека и научил дека ништо не може сам, сега во овој вториот период. <laughs> Па затоа, дали, која Господ ја оповика <laughs> преку капината, он се правда, повика, Не можам јас, нема шанси сега, јас репутацијата што имав тогаш, сега ја немам. Ја овчар со стап, кидам, ки го изведувам Божиот народ. Знаете како размислувал, па се правдал дека не е елоквентен и така натат. Првиот период, значи, мислил дека се може сам, па 40 години му биле потребни, некојаш и повеќе ни, ни, ни се потребни нам од 40 години, да сватиме дека ништо не можеме сами. И потоа, последниот период, најдобриот период од неговиот живот, најдобриот зависи како ќе земете, 40 години поминал со тврдоглав народ, значи, голем број на народ. Но, тие 40 години во пустината, пак во пустината, но како го изведува Божиот народ, научил што Бог може да направи преку него. Неверојатно колку време некојаш треба, меѓутоа, Мојсија бил избран за тој кој што ќе го избави Божиот народ. Господ ги видел квалитетите кај него и знаел дека може да направи оно што го направил. И сега да отвориме, да отвориме во Евреите 11 глава. Тука се тие неколку стихови на кои што ќе се задржиме. Еден голем дел од Евреите 11 глава, каде што се опишани хероите на верата, му е отдадено на Мојсе. Може би не толку голем како на Аврам, ама тука некаде. Мојсе, Евреите 11 глава, 24 до 26. Иако и 23 од може, од тука почнува тој извештај за него. Ајде, од 23 од 11 глава евреите. Преку вера Мојсе, која се роди, неговите родители го крија три месеци, зашто видува дека детето е убаво, дека му е мило на Господа, ова е во превод, на кој, на кој родител детето не му е убаво, мислам, која се се роди. И не се уплаши од царевата заповед, Значи, неговите родители исто така беа и те како верни. Не случайно Исус се родил во семејството во кое што се родил, зато што тие родители биле верни, неговите, и Мојсе, избавителот на Божиот народ од Египет. Преку вера, сега внимавајте, преку вера Мојсеј, кога порасна, одби да го нарекуваат син на фароновата керка. И со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на гревот. Осем мокни зборови. Еве, на почеток да се задржаме тука малку. Преку вера Мојси, која порасна, одби да го нарекуваат син на Вароновата керка. Имаете, знаеме дека го доела неговата мајка и го задоила, така Господ сакал, во верата. А, израснал со својата мајка и многу научил колкава е улогата на мајката овде гледаме, значи, мајка, мајката на Мојсе. Затоа што тоа што тие први 12 години доека бил со својата мајка го научил, потоа ништо не можело да го избрише, така речем. Колку, колку се битни тие први, први години. И цело време знаел кој е. Но од друга страна, после тие 12 години, кога бил земен во дворот на владетелот, ги имал сите можности да да, да, да студира <laughs> значи, на најмокните, така да кажам, факултети, да се изразам, заради тоа што бил под, нели, подосна владетелот сакал и да го направи негов наследник. Сите можности ги имам. И само требало природно да продолжи во правецот во кој што идел. И ќе добиел се, ќе го живеел американскиот сон, што ви кажа денеска. Или еве, египетскиот сон. Највисоко образование, ќе имал се, материјално се. Меѓутоа, стикот вели, преку вера Мојсеј, кога порасна, одби да го нарекуваат син на фараоновата керка. Што направил човекот, ќе речат луѓето денеска? Да. Преку вера Мојсија, кога порасна, одби да го нарекуваат син на фараоновата керка и со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на греот. Денеска, е вчера баш, за Исов, го коментиравме стихот И не можеме да сватиме се уште, да, секој од нас има некоја цена, нели? Дјаволот ја знае најдобро. Ама не можеме да сватиме, сите заеднички утврдивме, не можеме да сватиме како може за еден тањир леќа ти да си го продадеш првоносот. Мнозина денеска во преносно смисла, значи, за моментално задоволство ќе си го продадат <clears throat> спасението. Тоа е мислам, човечката природа. Поготово денеска живееме во едно такво обшество, кај што задоволства колку сакате. Ме значи. мами гјаволот од разни страни. Мој се имал се, значи можел да едноставно, како што кажав, природно да си продолжи. Меѓутоа, кога сватил дека е еврин, знаел, мислам, неговата мајка многу добро бил поучен и кој е Бог и се, И свакајќи го она ветување, односно слушајќи за ветувањето доде дадено на Аврама, дека 400 после 400 години ќе се појави избавител и дека така ќе излезат од египетското робство, сите тие работи на куп не го сведочиле. И пазите каков избор направи. Ова, ова треба малку подлабоко да го размислуваме. Имате се од оваа страна. Значи, вие треба да бидете следниот владетел на најголемото, најмощното царство на светот. А од друга страна имате нешто што не се гледа. И се базирате само на ветување. Се базирате, да не кажам така, на приказките под наводници на својата мајка. А па немал он <laughs> списи тогаш, немал што да читаме. Замислите си, и он избрал, го избрал второто, што не се гледа. Затоа е со вера, вели. Што е верата? Тврда увереност во на што не се гледа. А рековме, верата и послушноста се мата не исто идат заедно. А можел, можел да рече, па чекај, па чекај, може ја како владетел, значи, во, во Египет, па многу поише да помогнам на мојот народ. Може ли така да рече? Не го направил тоа. Каква жртва е ова? Ова не може да се спореди никаква, никаква жртва наша. Може би некој можел да заврши <laughs> електрофакултет и сега да работи и да зима голема плата и сето тоа. Меѓутоа, не се одлучил на тоа. Бил повикан од Господа, ја го прифатил повикот и, работил за, и работи за помила, помала плата и тоа без осигурање. <laughs> Меѓутоа, што велат понатаму стиховите? Преку вера мој се порасна, одби да го нарекува сина фараоната керка и со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на гревот. Зошто хулењето на Христа го сметаше за поголемо богатство од египетските богатства, зошто ја имаше предвид наградата. Спасението. Што е повредно од спасението? Зошто воопшто се собираме тука? Зошто воопшто проучуваме. се е човек од кој што многу можеме да научиме. Ова се мокни зборови, затоа избрав врз основа на овие стихови овде да зборувам. Не мора да се навраќаме сега да разгледуваме цела историја, го знаеме. Мој ни е еден од најпознатите личности. Во Библијата, покрај Аврам, Исус и така натаму. Значи, што направил, каков избор, а секој наш живот е избор, пазете. Секој ден гјаволот те куша да прекршиш некоја заповед и да го изгубиш и благословот и, и светиот дух, не дај Боже, па не дај Боже хула да направиш на крајот на светиот дух. Или од друга страна, избор да останете верни на Господа, гледајќи го оно што не се гледа пред вас, наградата, односто дар, спасението. Преку вера го напушти Египет, не плашеки се од царви од гнев, зашто издржа како да го гледа невидливиот, еве, потврда уште една. Издржа, зашто издржа? Затоа што имаше таков близок контакт а, а, а, со, со Господа. Во една прилика, знаете ли што вика таму Мојси? Е, ти, мене ми избра, ти рече дека некој ке не води, ке не избави. Е, сега јас не тргам од тука, дојка не тргам, ти. Ја не тргам без тебе. <laughs> Каква? каква вера, значи, каква послушност, каква, каква близина со Бога. Јас без тебе не тргам. Да не се навракиме на тие стихови, знаете, ако сте читале, ако се сеќавате, всушност сте читале сигурно. Преку вера го напуште Египет, не плашејки се од царви од гнев. <clears throat> Сете се на секоја негова средба со фараонот. Човече тоа треба да, на вистина треба да имаш вера, да се сретнеш со владетелот на нај на најмокното царство во тоа време. Наистина треба да имаш вера. И да му заповедаш, да му кажеш, пушти ме мојот народ. И да ти се обрати тој истиот цар, владетелот. Кој е твој, тој твој бог? Што може да е твој бог? Арогантно е, однака, како што мнози на денеска живеат со таа мисла, не верувајки во Бога. Преку вера ја прослави Пасхата и изврши попрскување со крв. Вера во Спасителот, Избавителот што ќе дојде преку неговата крв. За да него допре оној кој ги сотруваше првородените. Преку вера поминаа преку Црвеното море како посуво, а египтяните кога се обидоа се издавија. Замисли се сега ова ситуација се наоѓа Мојси со целиот народ пред Црвеното море и од сите страни Георги Сардисон. Нема никаде кај да мрдне. Која е таа вера? Не само вера, туку и послушност на секој збор, на целото тоа водство Божие. Бил послушен. Знаеме дека на крајот малку киксирал, но ја гледаме Божијата милост, како во случајот и со Валаам, и со сите овие ликови за кои што збруваме преку вера помина преку Црвеното море како посуво. Која, која пречка во нашиот живот може да застане пред верата? Не би требало ниједна, меѓутоа слаби сме ние, ја неаме таа вера. Затоа ги разгледуваме овие случаеви и повторно се подсетуваме на големиот Мојсей. Која била таа вера за да го раздели Господ преку него? да го раздели Црвеното море да поминат како посуво, а овие другите се издавија. Неверојатно голема личност, затоа се вели немаше пророк како него. Комуницираше со Господа лице в лице. Нека Господ ни помогне да се поучиме од сите овие карактери. <clears throat> Еве, денеска ги спомнавме и Саул, и Давид, што е тоа да се биде според Божето срце. Значи по негов мерак. Еве го и Мојсе, преку кој што ја видовме неговата силна вера и послушност до сега. Да избереме да му бидеме послушни на Господа, да избереме да му веруваме, за тоа што тука се благословите, тука е успехот. Да не гледаме толку на она што е тука, земското, туку да ги насочиме нашите погледи кон небесното, затоа што, верувате, времето е близу, Исус ни доаѓа. Не сака, тој нити јас, нити секој од нас не сака да не затече неспремно. Не Затоа да се подготвиме со негова помош. Амин.